Dilimden dökülür ya Rab sena, sana istiğfar ederim Gafletimden yana Nefsime bırakma Beni verme bana Rahmeyle Allahın, Muhtacım lütfuna Dilimden dökülür ya benim gafletinden yana Nefsime bırakma beni verme bana Rahmeyle Allah'ım muhtacın lütfuna Rahmeyle Allah'ım muhtacın lütfuna Yolunda yürü Şaşarak gelmişsin Kimin ne derdi var Hepsini bilirsin Kulluğun tek sana Ortağın yok birsin Rahmeyle Allah'ım Muhtacın sabrına Yolunda yürüyene Koşarak gelirsin Kimin ne derdi derdi var Hepsini bilirsin Kulluğun tek sana Ortağın yok birsin Rahmeyle Allah'ım Muhtacım sabrına Rahmeyle Allah'ım Muhtacım sabrına Sana sığınırım Senin gazan kalbim ürperiyor Çetin azabından ne biler pay almış latif hitabından Rahmeyle Allah'ım muhtacım affına Sana sığınırım senin gazabından Kan kalbim ürperiyor çetin azabından Nebiler pay almış latif hitabından Rahmeyle Allah'ım muhtacım affına Rahmeyle Allah'ım muhtacım affına